हर माद दिल दुआ सगनाद लुटी विण बन रे फेरा दखारे बि चढ़ंदे तुदा बनरियां तूं थी विणु बन रे हर माद दिलददियां दुआ वॾी आसर खे तगे में जवरिया विचार भेणी पियावां जवरिया विचार भेणी सादेर सगना दणा देले ख़ुदि मात पीवां न बन रहे हर महाद दिल दिया ये दुआई